matene for bruligias pli da calorioi. Ciù la maten mangio estas la plei grava mangio de la tago? Experimento liveras novain argumentoin, por la iom elmodiginta saggiajo. Ciù matene mangias plei multe, tiu bruligas duoble tiom da calorioi ol vespere, cai tiu havas pli stabilan sango cae malplida emo por dolciagioi. Rilate alla maten mangio, existas du contrauai posizioi. Maten mangi ciel imperiestro, tag mangi ciel regio, cae vespere ciel almos petanto. Tutai generazioi plen crescis, cun tiu saggiajo pri sin nutrado. La instruo el la epoco de praa vino tamen estas jam iom el modiginta. Quelcae homoi consideras gin pura mito. Fine gravas, kiom da calorioi oni consumas. Quelcae expertoi ec recomendas preterlasi la unuan mangion de la tago, ili nomas tion intervalan fastadon. Lautio, suffice longai mangio pausoi tenas on in iuna, sana cae svelta. Cae la resigno pri maten mangio por multai homoi estas plei facile farebla se oni volas resti sen mangio dum dexes horoi. La influo de la taga ritmo au bioritmo pri la energi consumo ne estas facile el trovebla quelcae prilumigoi conducas al concludo, che matene estas for bruligatae generale plita calorioi, aliai ne vidis differenzon. Tiu contraudiro povus basigi ancao sur la studagioi, ciui ne estas suffice precisai. Char nur mal ofte ili ocasas, sub normigitai laboratoriae condicioi. Giuste tion, te amo de esploristoi de la Universitat de Lübeck en Germanio prilumigis por sia actuala studaggio. Dexes sanai cae sveltai viroi en la agio de dudec unu gis dudec ses iaroi venis al laboratorio cie ili devis dum tri tagoi consumice maten mangio la plei grandan parton de la calorioi, proximume mil kilocalorioin, cae vespere nur malmulte, proximume ducent quindec kilocalorioin. Post du semainoi, la nutrado ocasis inverse. Tiam dum tri tagoi la maten mangio estis tre modesta, cae compense, vespere la mangio estis abunda. Por la tag mangio la testantoe ciam ricevis proximume dudec procentoin de la tuttaga quanto da calorioi. La nombro de entutai calorioi, cae la proporzio de carbonhidratoi, proteinoi cae grassoi, restis sama, ce ambau experimentai condicioi. Plur foie dum tago, antau cae posta mangioi, oni mesuris la energi consumon de la parto prenantoi, cae ancao quelcaen datumoin pri la sango, exemple la nivelon de ensanga sucero cae de insulino. Cae facte montrigis, depende de la tagai horoi, signifai differenzoi ce la for pruligo de calorioi post la mangioi, do de la energio cion la corpo for pruligas por digesti la nutrajon. Post la maten mangio, tiu energi consumo estis du como quin oble pli alta ol post la vesper mangio, sub ambau experimentai condicioi. Iu pli granda estis la parto de la matenae calorioi, des pli da peso havas tiu pli altigio. Ancau la metabolo de succero shaine estas influata de la tagai horoi, ciel tion montris la sangai datumoi post la maten mangio la ensanga succhero ne tiel forte pli altigis ol post la vesper sen depende de la calorioi. Tiui tamen pli fortigas la effecton. Crome la esploristoi faris psicologia in testoin cae enquetoin, ce ciui temis pri malsato sentoi, cae pri appetito por dolciagioi. Ciam plei multai calorioi estis consumitai, tio por la malsato sento ne faris differenzon. La lasta mangio della tago, por la parto prenantoi, sentigis ciel plei satiga, ec se gi estis nur tre malabunda. Antau la vesper mangio, ancau la desiro pritol estis plei granda, sed dum la e cun malabunda maten mangio, tiu desiro estis signife pli forta. Laula resulto de la studajo, la argumentoi por abunda matenmangio estas trafai. Evidente la metabolo estas vere regata de bioritmo. Shainas eble che la internai organoi iam matene de nature consumas plida energio. Tio povus, laula esploristoi, esti helpa indico se oni volas perdi peson au preventi diabeton.